oh, oh, oh, Tava pensando com os meus manos como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar? a escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir não conhecer. Pra você, bom saber que outras vão me querer. Que clima bom. Não, pensa quando jogar as neves mesmo. Vai ser foda. Mas então. vai aparecer realmente. Vai, vai, O Chrome é foda. Que clima bom. Que clima, que clima bom. tava, tava pensando com os meus mano Como não te comi Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi de não conhecer. Pra você, bom saber que outras vão me querer. Que clima bom. Que clima, que clima, que clima bom. Que clima, que clima bom. Caralho, ficou brava essa foto. Foda, né? Ah, vou tomar um café. Ah, tá suave, mas é o café. Oi, Livinho, tudo bem? Então, você tem 15 minutos pra estar tá pronto pra próxima cena, tá bom? Livinho, só um minutinho que eu preciso atender uma ligação. Você tá ligado que é essa mina, velho? Sim. Não, mano. Essa mina foi a mina que eu ia pegar, ela começou a namorar bem no dia tipo, eu ia pegar ela, ela foi, no outro dia começou a meter Meteu uma namoro. Foi por causa dessa mina que eu meti o clipe, Essa aí? É que eu falei dessa música, mano. oh, porra, escrevi essa música por causa dessa mina. Essa mina veio logo no meu clipe, cara. Caralho. Porra. Sabe que outra dia... Yeah, yeah. dançando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar com outro? Eu queria escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir